الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine, do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, ovo je naša druga noć u kojoj se družimo u projektu kojeg smo mi nazvali Zimska škola Islama. <clears throat> Juče smo u prva dva časa govorili, u uvodnom dijelu smo govorili o razlozima zašto se islamski učenjaci razilazi kako čovjek koji u početku uči islam u osnovi se odgaja u toleranciji prema različitim stavovima, pa smo spomenuli nekoliko razloga, a postoje mnogi drugi razlozi zašto islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Pa smo spomenuli da islamski učenjaci generalno gledajući u akidetu, vjerovanju imaju iste stavove kada su u pitanju četiri imama mezheba, a kada su u pitanju fikski e, propisi, tu postoji mogućnost različitih stavova. <clears throat> Spomenuli smo na samom početku da <clears throat> gledano s aspekta islamsko pravo fik podijelje, može se podijeliti, ajde da kažemo, u dva dijela. Imamo prvi dio koji govori o ibadetima, govori o namazu, postu, zekijatu i hađu i drugi dio koji govori o međuljudskim odnosima. Definitivno, najbitniji ibadet u prvom dijelu fika jeste namaz, da bi čovjek, njegov namaz bio ispravan, potrebno je da abdesti, a da bi čovjek abdestio, potrebno je da koristi vodu. Pa smo jučer govorili o vrstama čistoći, govorili smo da ima pravna i stvarna čistoća. Nakon toga smo govorili o vrstama voda, kako bi čovjek kada dođe u situaciju e, da koristi vodu, znao koja je voda čista, a koja nije čista, kojom može da uzme abdest, a kojom ne može. I na kraju drugog predavanja govorili smo o kodeksu ponašanja prilikom obavljanja fiziološke potrebe. Večeras ako Bog da ulazimo i počinjemo konkretno govoriti o abdestu. <clears throat> Na samom početku treba spomenuti e, za braću i sestre koji nisu jučer prisustvovali, ova zimska škola islama trajeće inša Allah minimalno dva mjeseca. Obrađujemo u ovoj zimskoj školi islama tri predmeta, islamsko pravo fik, pokušat ćemo da zaokružimo e, celinu namaza, Obrađivat ćemo e, predmet hadis gdje ćemo komentarisati određene hadise iz odabranih poglavlja kod imama Buharije i muslima i ako Bog da treći predmet jeste akida, vjerovanje gdje ćemo komentarisati značenje la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i komentarisat ćemo e, imanske šarte spomenute u hadisu Džibrila alihi salatu wasalam. Rekli smo e, Eto već danas, hvala Allahu, već su se počeli javljati novi donatori. Inšala imamo već obećane četiri umre, tako da ćemo imati izlačenje nagrada za ljude koji su samo prisustovali na ovim predavanjima i slušali svakako učili i imat ćemo završni ispit koji će biti elektronskog tipa i oni koji budu uzeli najbolji rezultate ako Bog da ići će na umru. Svakako smatram da je bespotrebno spominjati. Rekli smo da bi neko ušao u proceduru izvlačenja nagrada treba da ostavi bilo kakav komentar kako bi jednostavno elektronski bio zapamćen da je prisustvo pa ona predavanju E, smatram da je bespotrebno spominjati da je nelogično da neko ostavi komentar i nakon toga ne presluša cijelo predavanje. Naš cilj jeste da ljudi u predavanju, tako da, hvala Allahu, mi ostavljamo snimljene e, dersove na profilu, da ih ljudi u toku dana mogu ponovo preslušati i kada preslušaju, kada završi sa preslušavanjem, da ostavi neki komentar, da li će to biti like ili selam ili bilo šta drugo. Pa znači, ne bi voljeli da neko se kvalificira u nagrad odlaska na umru, a nije preslušao predavanja. Večeras, ako Bog da konkretno počinjemo govoriti o abdestu. Na samom početku islamski učenjaci svaki put kada e, ulazi u neko novo poglavlje spominju definiciju tog ibadeta. Šta je to abdest? Za nekoga ko prvi put se susreće sa terminom abdest, šta je to abdest? Mi kažemo abdest je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Prva stvar znači abdest je ibadet uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala tako što će čovjek koristeći vodu oprati određene organe, a pojasnit ćemo poslije, opraće ih na poseban način kako je pojasnio Allahu poslanik alaih salatu wasalam, odstranjujući od sebe pravnu nečistoću pravnu nečistoću. Jučer smo govorili da imamo stvarnu nečistoću, a to je kada čovjek ima na svojoj odjeći ili svome tijelu ili mjestu gdje će klanjati nešto što je nečisto. Pravna nečistoća je znači nešto što nas prečava da možemo stupiti u namaz. Čovjek može biti stvarno čist, ali je pravno nečist. Ne može da klanja jer nema abdesta. Pa znači mi putem abdesta podižemo od sebe pravnu nečistoću i poči, postajemo pravno čisti da možemo stupiti u namaz. Ponavljamo definiciju abdesta. Definicija abdesta je robovanje Allahu, ibadet Allahu na način što koristimo vodu i perijemo određene organe, onako kako ćemo pojasniti, na određen način, onako kako nam je pojasnio Allahu poslanik, ali se sa namjerom i nijetom da od sebe odstranimo pravnu nečistoću mi smo u osnovi e, stvarno čisti, ali nismo pravno čisti, treba da uzmemo abdes kako bi mogli, a, kako bi mogli klanjati namaz. U samom početku islamski činjaci kada god govori o nekom novom ibadetu spominju dokaze da je taj e, ibadet legitiman, da je propisan u islamu, Allah Đeršanu kaže u suri El Majde 6. ajetu, ja amenu, iza kumtum ila salati felsiru wujuhakum o vjernici, kada tjednijete molitvu da obavljate, vi operite lica svoja, pa je pojašnjeno kako se uzima abdest. Pa vidimo u ovom kuranskom ajetu u El Majde, šesti ajet, da uzvišeni Allah naređuje, prije nego se krini na namaz, da se uzme potpuno abdest. Hadisi Allahu poslanika ali letu selam o, o abdestu su mnogobrojni. U jednom od tih hadisa koji bilježi Buhari i Muslim kaže Allahu poslanika ali salatu selam La yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah neće primiti namaz nekome od vas ko, koji je izgubio abdest, pa nije obnovio abdest, znači njegov, njegov namaz se neće primiti, znači jednom riječu kazano, uvjet ispravnosti namaza jeste uzimanje abdesta. Čovjek ne daj Bože da ode i da klanja bez abdesta, ne samo da mu neće biti primljen njegov namaz, već je počinio i veliki grijeh. Znači čovjek kada klanja mora biti čist, pravno čist, a to je da uzme abdest. Islamski učenjaci u tom pogledu imaju imaju konsenzus, znači islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je e, abdest jedan propisani ibadet u islamu i da je abdest uvjet za ispravnost namaza. Najveća odlika abdesta jeste da je abdest uvjet za ispravnost najvećeg ibadeta u islamu. Abdest je uvjet za ispravnost najvećeg ibadeta u islamu. Najveći ibadet u islamu je namaz. Da bi taj namaz bio validan, potrebno je da uzmemo abdest, zato su islamski učenjaci uvijek prije, abde, eh, prije namaza govorili o abdestu. Allah poslanik ali se letu selam izrekao i mnoge hadise koji govori o vrijednosti abdesta i o vrijednosti čistoći u islamu. Jučer smo citirali hadis da Allah poslanik kaže eš, e, e, et tuhuru šetrul imani čistoća, znači i abdest i gusul, pola je pola je imana. U drugom hadisu Allah poslanik, u onom dužim hadisu koji bilježima muslim, kaže Allah poslanik kada čovjek operi na početku abdesta svoje lice, sa zadnjom kapi vode padaju grijesi i posljednji grijeh, znači sa njegovog lica koje je čovjek počinio svojim očima. Pa kada čovjek opere svoje ruke sa posljednjom kapi vode, padaju grijesi koje on počinio rukama i kada e, pere noge sa njegovih nogu sa posljednjom kapi vode padaju grijesi koje je čovjek počinio e, prije toga. Pa je znači abdest polovina imana, s druge strane abdest je prilika da se čovjek riješi određenih malih grijeha koje je počinio. Isto tako Allah poslani kaže u vjerodostojnom hadisu, hoćete li da vas uputim na ono što će vam pobrisati grijehe i povećati deređe kod uzvišenog Allaha, pa je prvu stvar spomenuo isbagul vudu, potpuno uzimanje abdesta je razlogom da Allah Đelšanu insanu oprosti grijehe i da mu poveća deređu i stepen kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki ibadet da bi bio validan i primljen treba da se u tom ibadetu ispune uvjeti. Islamski učenjaci kada govore o validnosti abdesta kažu da bi abdest čovjeka bio ispravan treba da se ispuni šest uvjeta. Ovo je veoma bitno da se zapiše, da se zapamti. Znači da bi čovjeku abdest bio validan, treba da se ispuni sljedeće stvari. Prva stvar jeste da je čovjek musliman. Prva stvar, znači, hoćemo da abdestimo, abdestiti može čovjek musliman nemusliman bez obzira koliko da uradi dobrih dijela, neće mu biti primljena kod uzvišnog Allaha jer nema tu početnu jedinicu koja se zove la ilaha illallah. Vi možete imati koliko hoćete nula u životu, ali ako ispred tih nula nemate jedinicu, ništa niste postigli. Ali kada imate tu jedinicu koja se zove la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, dodavanje nula povećava se broj. Pa prvi uvjet za ispravnost abdesta jeste da abdesti osoba koja je musliman. Druga stvar da bude razumna. Kada bi nerazumna osoba, čovjek znači e, koji jednostavno izgubio pamet u ludilu, čovjek dođe i potpuno abdesti kao što i drugi ljudi abdesti, njegov abdest nije ispravan. Zašto? Jer on nema namjeru. Abdest je ibadet, i moramo, znači prilikom ibadeta, imati srčanu namjeru, želimo da otklonimo od sebe pravnu nečistoću, kako bi mogli klanjati namaz. I želimo da uradimo i badet. Rekli smo na početku da je abdest i badet. Pa je prvi uvjet islam, drugi je razum, treći je Arapski učenjaci kada kažu taj termin kažu temiz. Da čovjek znači može rezonovati stvari. Ne mora biti čovjek punoljetan ili žena ili čovjek pa da je njegov abdest znači validan. Čak i dijete kada abdesti inšala njegov abdest je ispravan. Ali dijete koji razumije, koji zna šta je abdest, koji zna šta je nijet, koji zna šta je ibadet Allahu Đelešanu. Kada bi malo dijete, možda od godinu i po, dvije, naučilo, vidi babo i abdesti i ono abdesti, ali ne zna šta je abdest, ne zna u srcu da ima namjeru da je to ibadet, ne zna da time želi klanjati namaz, već jednostavno naučilo od babi, znači njegov abdest još nije validan. Pa znači da bi Abdes bio validan, treba da bude rezonovanje šta se tim ibadetom postiži. Broj četiri, uvjet jeste nijet, namjera. Čovjek moglo bi se desiti, ali ovo ne smijemo na ovaj način otvarati vrata šeitanu. Može se desiti da čovjek odi u toalet i onako automatski operi sve što se peri pri abdestu ali jednostavno on nije imao namjeru da želi abdestiti. Pa nam je bitno na početku abdesta da čovjek kada ide u toalet, da sam sebi u srcu kaže idem da abdestim kako bi mogla oklanjati namaz. Drugim riječima kazano, idem da postignem pravnu čistoću kako bi mogao oklanjati namaz, jer je uvjet za ispravnost namaza, taharet, čistoća, abdest. Pa je znači, pošto je abdest ibadet, da bi ibadet bio primljen kod Allaha, moramo imati nijet u srcu. Jučer smo govorili, kada je u pitanju stvarna nečistoća, ne treba nam nijet. Ako imamo na hlačama neku nečistoću, možemo te hlače ako ih ostavimo negdje, hajde da kažemo, na ogradu i pada vremenom kiša i ta nečistoća se očisti, to je čisto nema potrebi za namjerom da bi se očistila stvarna nečistoća. Dok pravna nečistoća, da bi postali čisti, da možemo klanjati, moramo imati nijet u srcu, kaže Allah poslanik, innemel a'malu bin doista se djela vrednuju po namjerama. Pa smo rekli, čovjek može se desiti odje u toalet i abdesti onako po automatizmu. Pa čovjek prije nijeta treba da namjerava, želim da postanem čist, pravno čist, šerijatski čist, kako bi mogao klanjati namaz. Peti uvjet jeste da koristimo čistu vodu. Jučer smo govorili o vrstama vode, pa smo rekli da imamo čistu vodu i nečistu vodu. Kada čovjek abdesti, da bi njegov e, abdest bio čist, E, da bi njegov abdest bio ispravan, mora prilikom abdesta koristiti čistu vodu. I zadnji uvjet jeste za ispravnost abdesta da uklonimo sa tijela koji se peri prilikom abdesta sve što spriječava dolazak vode do koži. Znači mi kada, mi kada abdestimo, perijemo ruke, perimo lice, perimo noge i potirimo glavu. Na tim dijelovima tijela ne smijemo imati ništa zalijepljeno što će spriječiti dolazak vode do tijela. Osim u datom momentu kada je čovjek bolestan, kada ima, o tome ću inšala govoriti da li noćas ili sutra, kada ima čovjek langetu ili gips, ali govorimo o normalnim uvjetima, primjer radi, žena ako ima nalakirane nokte, njen abdest nije ispravan. Prije uzimanja abdesta obaveza je da ukloni lak sa nokata kako bi njen abdest bio ispravan, da može voda doći do svih dijelova tijela na bilo kojem drugom dijelu tijela koji se peri prilikom abdesta, ako bi imali neku naljepnicu ili ako bi imali farbu ili ako bi imali nešto što sprječava dolazak vode do tijela, moramo to uklonuti kako bi voda mogla doći do svih dijelova koje mi perimo prilikom abdesta. Ovi, ovo je šest uvjeta da bi nečiji abdest bio ispravan, mora čovjek da bude musliman, treba da bude razuman, suprotno od nerazumne osobe, mora da razumije stvari, mora znači čovjek da ima namjeru, da želi da uradi ibadet kako bi mogao klanjati namaz. Čovjek treba da ukloni sve što sprečava dolazak vode do tijela i voda koju koristi prilikom abdesta treba da bude čista. Ovo je šest stvari koje čovjek vjernik treba da zna E, kako bi bio njegov abdest ispravan. Nakon što smo pojasnili e, uvjete koji govori e, o ispravnosti, o ispravnosti abdesta, konkretno i praktično ćemo pokazati kako izgleda uzimanje abdesta. Nakon toga ćemo pojasniti šta su obavezne stvari u abdestu, bez čega abdest ne može nikako i šta su pohvalne stvari u abdestu. Na samom početku E, znači kada čovjek želi da abdesti, rekli smo, treba da ima namjeru u srcu. Nerijetko se dešava da ljudi oko ovog nijeta pravi od toga, hajde da kažemo, neku veliku halabuku, pa su ljudi čak uveli u nekim ibadetima kao što je namaz ili u nekim drugim ibadetima da se nijet govori riječima, veitu en i tako dalje. Dovoljno je ono što mi imamo u srcu. Primjer radi čovjek želi da ide na podne u džamiju. I skinuo je čarape, kreće u toalet, želi da abdesti kako bi išao u džamiju. Sam taj njegov odlazak ka toaletu, to je namjera. Bilo ko da ga upita, a gdje si krenuo, želim da abdestim, zašto? Želim da idem na podni namaz. Samo to što je on kazao, prenio nam je šta se nalazi u njegovom srcu, pa znači na samom početku abdesta čovjek treba da ima namjeru, želim da otklonim od sebe pravnu nečistoću. Jer ja sam spavao cijelu noć, ustao sam, želim da klanjam saba. Znači želim da postignem ibadet abdesta kako bi, bio, kako bi mogao pristupiti namazu. Prva stvar kada je u pitanju abdest, čovjek će kazati samo bismillah. Ništa više, ni bismillah, ništa se ne dodaje na riječi bismillah. Kao kada čovjek jede, kaže samo bismillah. Samo znači bismillah. Svakako, e, izgovaranje riječi bismile, o tome ćemo govoriti poslije, da nije stroga obaveza, ali je pohvalan i lijep čin. Nakon toga počinimo abdest sa pranjem ruku, odnosno šaka do članaka, peremo i pohvalno i lijepo da čovjek opere prostor između prsta. Pohvalno i lijepo, a ne obaveza da čovjek operi prostor između prsta. Rekli smo, ne smije na našem tijelu biti ništa što sprečava dolazak vode do tijela. Nakon što smo oprali ruke, počinjemo sa ispiranjem usta i nosa. Počinjemo sa ispiranjem usta i nosa, uzimamo vode u desnu ruku, imamo dva načina ispiranja usta i nosa, imamo uzimamo vode u, usta, u ruku i uzimamo je u usta, promučkamo vodu u ustima i onda je ispljunemo i tako ćemo to ponoviti tri puta. Nakon toga uzimamo tri puta vodu i ušmrkujemo je u nos. Ušmrkujemo je u nos i zatim lijevom rukom je isecujemo. To je jedan način ispiranja usta i nosa da uzimamo vodu za usta posebno, vodu posebno za nos i isecajmo vodu lijevom rukom. Drugi način je da uzimamo vodu E, znači jednim uzimanjem e, ruke šake i pola te vode uzimamo za usta, a onda nastavljamo i drugu polovinu e, znači ćemo uvući u svoj nos i lijevom rukom to isjeknuti, a nakon toga vodu u ustima, hajde da kažemo malo promučkati i ispljunuti. Pa znači imamo metodu kada uzimamo posebno vodu za usta, tri puta, posebno za nos, a imamo metodu kada jedno znači hvatanje vode nam je dovoljno pola za usta, i pola odmah u istom znači potezu i pola za nos i onda isjećemo vodu, a vodu ćemo u ustima promučkati i ispljunuti. Nakon što smo isprali usta i nos na jedan od ova dva načina i oba dva načina su inšala zabilježena u sunetu Božeg poslanika, iako metod kada se spaja, znači ispiranje usta i nosa je više zabilježen od Božeg poslanika, ali se letu selam, nakon toga perimo naše lice. Pranje lica je jedna temeljna stvar u abdestu bez koje ne može biti abdest. Moramo znači oprati sve od mjesta gdje je nikla naša kosa, sve do mjesta gdje se vilice spajaju i od jednog uha do drugog. Sve ovo je obaveza oprati i bilo šta da ostane ovdje negdje neoprano može dovesti naš abdest u pitanje. Znači nakon što smo isprali usta i nos, peremo lice u granici od mjesta gdje nam niče kosa do mjesta gdje se spaljaju naše vilice i od uha do uha. Kada je u pitanju brada, muslimanima, muškarcima je obaveza da imaju bradu. Boži poslanik Ali se selam izrekao je desetine, desetine hadisa u kojima naređuje muslimanima da imaju bradu, da se razlikuju od nevjernika. S druge strane, islamski učenjaci navode konsenzus islamskih učenjaka da je zabrajno brijati bradu, pa musliman kada ima bradu treba da zna propis brade u pogledu abdesta. Ako je nečija brada mnogo gusta, tada je obaveza čovjeku da operi samo vanjštinu bradi. Kada se bude pravilo lice, opraće i vanjštinu brade. Dok ako je brada rijetka, tada je čovjek obaveza da uzme vode i da znači, e, hajde da kažemo, voda dođe skroz do, do e, kože njegovih obraza. Pa smo rekli, znači imamo dvije vrste brada koja je mnogo gusta, čovjeku je onda obaveza da opere njenu vanštinu, a ako je brada rijetka, onda je obaveza da voda dođe do kože koja je znači na njegovim obrazima. <clears throat> Nakon toga <clears throat> Nakon toga čovjek eh, počinje sa pranjem ruku desna pa lijeva. Znači svi organi koji se peru prilikom abdesta, noge i ruke, kada se peru, prvo se daje prednost desnoj strani, dok kako bi se uradilo obrnuto, abdest je ispravan. Ali je lijepo da se uvijek daje prednost desnoj strani, pa će čovjek početi prati ruke od vrhova prstiju pa sve do iza lakata. U pogledu lakata postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, ali je tačno i ispravno da je obaveza da se operi ruka skroz do iza lakata, pogotovo u zimskom periodu, ljudi kada zavrnu rukave, nekada rukavi znaju biti e, skroz do lakata, pa lakat ostane neopran. Znači, obaveza je, nakon što operimo lice, prati ruke od vrhova prstiju pa sve do iza lakata. Neki ljudi smatrajući da su na početku abdesta oprali ruke, da je to dovoljno nakon toga kada nakon lica peru ruke, peru ovda od članka pa do znači ovog lakta što je neispravno. Ovo pranje ruku je znači elementarna stvar abdesta i obaveza je da bude od vrhova prstju pa sve do iza lakata. Čovjek treba da uzme vodi i znači da vodom opere lakat i cijelu ruku. Znači prvo desnu, nakon toga lijevu opet od vrhova prstiju, sve do, do iza lakata. Nakon toga nastupa, imali smo jednu elementarnu stvar, a to je lice, druga elementarna stvar pranje ruku, treća elementarna stvar u abdestu jeste potiranje glavi. U sunnetu Božijeg poslanika, se salatu wasalam, koji bilježim Buhari i Muslim, nalazimo da je Allah poslanik, se salatu wasalam, potirao svoju kosu na način da bi, znači sad ja ne moram skidat kapu, ali podrazumijeva se, stavljao bi svoje ruke na, na ovdje na čelo i odlazio bi, potirao bi svu glavu do kraja, do potiljka, a potom bi ruke vratio. Znači, samo ako bi čovjek potrao ovako do kraja, do potiljka, time je njegovo potiranje validno. Time je njegovo potiranje validno, ali od sunneta, onako kako je radio Boži poslanik, da se znači stavi ruke na čelo, da se potari sva glava i da se ruke ponovo vrati, odakle smo i počeli sa potiranjem. Znači ovo potiranje je obaveza. Islamski učenjaci u pogledu ovog potinjana se razilazi koliko je minimalno obaveza potrati pa da bi naš abdest bio validan. Pa su neki kazali trećina glave, neki četvrtina, neki polovina i tako dalje. Neki su čak kazali samo dio dla kada se potari, to je dovoljno. Ono što nalazimo jasno rečeno u hadisima Božih poslanika, da je on potirao cijelu glavu i čovjek musliman najbolje će postupiti onda ako bude slijedio praksu Božih poslanika se u veselam bez da gleda šta su učenjaci rekli koliko je minimum, ako smo već potrali dio glavi, zašto ne bismo potrali i cijelu glavu. Čak su i učenjaci Anefijske pravne škole smatrali da je čovjek u datom momentu i griješan ako čitav život izbjegava potiranje cijele glavi. Nakon što je čovjek potrao glavu onako kako smo spomenuli, rekli smo da je to elementarni dio, čovjek će potrati uši. na način da će kaži prst staviti unutar uha, a palcem će potrati vanjštinu uha. Ovako, a kaži prstom će potrati unutarnji dio uha, a palcem vanjski dio. Pa znači to jednostavno čovjek vremenom postane to rutina, potari glavu, nakon toga uši na način kako smo pojasnili. Nema potrebe da čovjek nakon što potari glavu uzima novu vodu. Znači ono vlažni ruke kada čovjek potari glavu, nakon toga će potrati uši, rekli smo, kaži prstima vanjski dio, a odnosno unutarnji dio ušiju, a palcima vanjski dio ušiju. Nakon toga čovjek će, e, kada je u pitanju potiranje glavi, e, o tome ćemo govoriti poslije, ali glava se potiri samo jedan puta dok svi ostali dijelovi tijela se mogu prati jednom, dva put ili tri puta, dok potiranje glavi treba da bude samo jednom. I nakon toga dolazi nam četvrta elementarna stvar u abdestu, a to je e, da čovjek opere noge, odnosno stopala, da opere, opere od vrhova prstiju, da opere između prstiju i da opere sve do iznad članaka obaveza je da se, kao što smo rekli za laktove, da je obaveza oprati lakat, isto tako obaveza je da se voda, znači da se vodom operu i članci da se vodom operu i članci od vrhova prstju paziti na pete, jer Allah poslanik letu salatu vesselam i vjerodostojnom hadisu je kazao koji bilježi je muslim lil aqabi nar teško se petama od dva, tri onim petama koji ne budu oprane prilikom abdesta. Pa čovjek kada abdesti i peri noge treba da pazi da operi e, dio između prstiju, treba da operi sve od vrhova prstiju do iznad članaka i treba da operi pete. Znači sve to treba obuhvatiti u pranju nogu i vidjet ćemo poslije da se može prati znači jednom, dva put ili tri puta. <clears throat> nakon toga nakon toga e, treba spomenuti dvije veoma bitne stvari, a to je ovaj redoslijed kojeg smo spomenuli, tako abdest treba da bude poredan. Kada bi čovjek uzeo pa prvo oprao noge, pa ruke, pa glavu i tako dalje i nakon toga se umiju, to je neispravno. Znači, islamski učenjaci smatraju i spominju, iako postoji u pogledu ovog pitanja razilaženje, ali inšala bizna tačno da ovako kako smo spomenuli ovaj redoslijed, da se prvo peru ruke, nakon toga peru usta, nos, pere se lice, nakon toga peru se ruke, nakon toga potire se po glavi, nakon toga potriše po ušima i nakon toga se peru noge. Ovaj redoslijed znači je obavezan ako bi čovjek promijenio redoslijed da operi noge, pa nakon toga ruke, pa nakon toga lice, nakon toga glavu, njegov abdest ne bi bio ispravan. I zadnja stvar jeste da čovjek ne treba praviti velike pauze toliko da bi mu se jedan dio koji je oprao već osušio. Znači ako bi čovjek eventualno počeo da abdesti pa ga možda neko nazove i on se samo kratko javio i kaže sačekaj, začu te poslije, nije to sporno. Ali da napravi pauzu, primjer radi čovjek je počeo da abdesti, umio je se i nešto imao potrebu, možda da se javi na telefon i otišao je i razgovarao nekoliko minuta, toliko da mu se lice osušilo. Kada se vrati, mora početi s početka. Ako bi pauza bila kratka, toliko da njegovo lice ili dio zadnji koji je pravo bude mokro još, onda uz Allahu pomoć ne mora, ne mora ponavljati, samo će nastaviti ondje gdje je stao. Dok ako se taj dio osuši, onda mu je obaveza da počne abdestiti ponovo. Znači ovo je nešto e, rezimirano kako bi čovjek musliman trebao da uzmi abdest. Rekli smo kada je u pitanju e, uzimanje abdesta, svaki dio tijela obaveza je minimalno jednom oprati na način da ga obuhvatimo potpuno vodom. Svaki dio, znači kada perimo lice, da ga minimalno jednom potpuno operimo, da jednom ruke minimalno dobro operimo, da e, potarimo glavu i da noge potpuno operimo. Može se, znači jednom potpuno, dva put ili tri puta, maksimalno se može prati tri puta, osim glavi, rekli smo, glava se u svakom slučaju bilo prali svaki organ jednom ili dva put ili tri put, glava se potire samo jedan put. Može se praviti i, ajde da kažemo, kombinirano pranje organa, pa na primjer čovjek može ruku oprati jednom, lice dva puta, nogu tri puta i tako dalje. Ali imamo u hadisima Božijeg poslanika jasno zabilježeno da je nekad abdestio svaki dio organa bi pravo po jednom, nekada sve po dva put, nekada sve po tri put, a nekada i kombinirano, a mislimo na sve druge organe osim glavi, glava se uvijek potire jedan put, ako bi čovjek potrao i više puta, dva puta ili tri puta, inšala nije pogriješio. Ovo je bilo rezimirano način kako bi čovjek trebao da uzme abdest. Nakon toga, e, Veoma je bitno u datom momentu da čovjek kada ima malo vodi ili kada žuri ili postoje mnoge situacije u kojima je bitno da čovjek zna šta smije izostaviti iz abdesta, šta ne smije. Pa je veoma bitno da zna šta su temeljne stvari elementarni u abdestu, a šta su pohvalni. Elementarne stvari su znači e, one stvari koje su spomenute u Kur'anu koji spomenu spomenuo uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Maide 6. ajet. Prva stvar, znači elementarna stvar, jeste pranje lica. Kad se kaže pranje lica, podređen bilu učenjaka i samo ispiranje usta i nosa je obaveza, dok velik broj učenjaka je smatrao da ispiranje usta i nosa nije obaveza. Ali, generalno, svi hadisi u kojima je Allah poslanik pojašnjavao kako se uzima abdest, govori da je poslanik uvijek pravo i usta i nos. I nikada to nije izbjegavao, tako da čovjek vjernik ne bi trebao da izbjegava pranje usta i nosa. Prva znači elementarna stvar u abdestu jeste pranje lica sa ispiranjem usta i nosa. Druga elementarna stvar jeste pranje E, ruku do iza lakata od početka vrhova prstiju. Treća elementarna stvar jeste potiranje po glavi i četvrta elementarna stvar jeste pranje nogu do iza članaka. Dobro, na izgled izgleda da sve što smo spomenuli je bitno. Imaju neke stvari koje su sunneti, lijepe stvari pri abdestu koji se mogu izostaviti ako čovjek zatim ima potrebu. Pa primjer radi, Lijepo je pri abdestu, prije abdesta da čovjek koristi misva, da očisti zube, u današnje vrijeme, nedavno smo govorili u Rijadu Salihin i pranje zuba četkicom e, za zube i korištenjem pasti za zube, Allah čovjek postiži cilj, a to je čišćenje zuba. Iako sam mislak se nekada može koristiti u situacijama kada se ne može koristiti četkica za zube, jer čovjek četkicu za zube ne može nositi sa sobom e, znači non stop u džepu, dok misvak se nosi non stop u džepu i može se i u džami koristiti i u abdestani i na svakom drugom mjestu. Povalno je da ljudi koji mogu se priuštiti da imaju misvak da prije abdesta očiste zube. Isto tako e, od pohvalnih stvari pri abdestu jeste izgovaranje bismila. Što znači ako čovjek bi preskočio izgovaranje bismile, njegov abdest je inšala ispravan, ali svakako da je bolje i ljepše da čovjek kaže bismila na početku. Ono početno pranje ruku na početku isto je pohvalno, tako da čovjek ako bi žurio mnogo ili nema mnogo vodi, može odmah početi sa ispiranjem usta i nosa bez pranja ruku, znači na početku. E, to pranje, početno pranje ruku je pohvalno i lijepo, tako ako bi ga insan i preskočio, njegov abdest je validan. Isto tako, e, od pohvalnih stvari u abdestu jeste i duboko ušmrkivanje vode i dobro ispiranje e, usta vodom. Znači, Boži poslanik kaže jednom ashabu, balir fil istinšaki illa in tekune sa ima dobro, dobro isperi nos, osim kaže ako si postač. Jer ako si postač, može se desiti, ako dobro uda, znači vodu ušmrkneš, može otići voda znači eh, u organizam, tako da čovjek kada je postač neće, aj da kažemo sa velikim intenzitetom uvlačiti vodu, već će tu raditi malo blaži, dok mimo toga pohvalno i lijepo je da čovjek ako je zdrav, ako nema problema, znači eh, zdravstveni, da vodu kada uzima unos, da je dobro ušmrkni, nakon toga da je isjekni. E, rekli smo stvari koje imamo u paru kao što su ruke i noge, pohvalno i lijepo je da prvo dajemo prednost desnoj strani, dok ako bi oprali prvo lijevu pa desnu, naš abdest je validan po konsenzusu islamskih učenjaka, ali je lijepo i pohvalno da se daje prednost desnoj ruci, nakon toga lijeva, kada perimo noge, prvo perimo desnu, a nakon toga perimo i lijevu. Rekli smo da je obaveza svaki organ oprati po jedno minimalno i to je minimum ispod kojeg ne možemo ići a možemo pohvalno oprati po dva puta i najljepši i najpotpuniji abdest je da se svaki dio opere po tri puta. Znači uzmemo vodu, operimo ruku jednom, uzmemo vodu, operimo ruku dva puta, uzmemo vodu, operimo tri puta i tako svaki drugi dio organ umijemo se tako što ćemo tri puta znači prati lice i tri puta noge. Znači to je e, sunnet, a obaveza i minimum je da svaki dio operimo po jedan puta. <clears throat> Pokuđeno je, po nekim učenjacima čak i strogo zabranjeno, da čovjek bilo koji dio e, znači abdesta, kada peri, da ga peri više od tri puta, jer Boži poslanik ali se Lato selam to strogo zabranio u vjerodostojnim hadisma, tako da znači minimalno moramo oprati svaki dio koji se peri prilikom abdesta jednom, a maksimalno tri puta. Nakon tri puta već potpadamo pod zabranu. <clears throat> Povalno i lijepo je da čovjek e, kada opere lice, rekli smo da ako mu je gusta brada opraće vanjštinu bradi, ako je rijetka brada da znači e, prste provuče kroz bradu, ako je gusta brada pohvalno i lijepo da čovjek uzme vode i da je ubaci ispod bradi i da svoje prste provuče kroz bradu kako bi voda došla čak i znači ispod vilica na ovaj dio, e, ali to nije obaveza, ali je lijepo da se i to uradi. <clears throat> Isto tako pohvalno je da čovjek i ručne prste i nožne prste razmakne i da ih lijepo ono što između njih opere. Ako sama voda dolazi do toga, onda to nije obaveza, ali je lijepo. Dok ako su prsti, pogotovo nožni, imate ljudi koji su, e, jednostavno takva im je fizionomija, da su im prsti sastavljeni i voda ne može doći, onda je čovjek u obaveza da rastavi nožne prste kako bi voda dolazila do tih mjesta između prstapa. Znači, ako su prirodno rastavljeni prsti, onda je dovoljno čovjek samo to opere i njegov abdest ispravan. Ali je sumnjati povalno pohvalno da se prostor između prsta i ručni i nožni razmatni i da se očisti, a ako bi bili prsti spojeni, baš mnogo spojeni, do te mjere da voda do njih ne dolazi, onda rastavljanje prsta je obaveza kako bi voda došla do svih dijelova tijela. Isto tako, e, pohvalno je čovjek abdesti i da se kupa sa što manjim manjom količinom vode. Pohvalno je znači da čovjek da se kupa i da abdesti sa što manjom količinom vodi, preneseno je vjerodostojno na disma da je Boži poslanik abdestio sa čašom vodi. Znači ono vode što može stati u jedan pregršt. Ovo Arapi kažu mud. Ovo kada istresemo, dobijemo jednu čašu, znači vodi. sa toliko vode Allahov poslanik je abdestio, a sa četiri pregršta do pet pregršta, znači tu, tu je mjera koja se zove u arapskom sa' Allahov poslanik se kupao, a imao je malo dužu kosu Božji poslanik, ali se letu selam, Božji poslanik se kupao sa pet pregršta, a abdestio je sa jednim pregrštom vodi. Svakako Nekada to nekom izgleda neizvodljivo, ali ako čovjek uzme onu malu flašicu vode i probode je lagano sa nekom iglicom i odvrne malo gore čep i onda voda lagano teče i on znači abdesti, vidjet će da može sa malom flašicom od 250 ml da abdesti lagano i to da svaki dio lijepo potpuno operi. Pa je pohvalno u islamu generalno, generalno kako u abdestu, tako u gusulu i mimo toga da se voda ne rasipa. <clears throat> Nakon abdesta e, postoji samo znači dova koja se uči na početku i kaže se bismillah i nakon abdesta se kaže ešhedu en la ilaha Allah wa ešhedu enne muhammeden abdullahi wa rasuluh. Na početku kažemo bismillah, na kraju kažemo ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne muhammeden abdullahi wa rasuluh. Kaže Allah poslanik u hadijskoj bilježi ima muslim, ko potpuno abdesti, potom na kraju rekni ovu dovu, bit će mu otvorena osmera vrata, neka uđi na koja god hoće u džennet. Znači lahka dova, ešhedu en la ilaha illa Allah, wa ešhedu enne Muhammeden abdullahi wa rasuluh. Ima dodatak u jednoj predaji kod imama muslima, ešhedu en la ilaha illa Allah, wahdehu la šerike le, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Znači imamo dodatak Ešhedu en la illa illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu u rasuluh. Imamo dodatak od imama Tirmizije Allahumme mine tawabine, o ve mine minel mutatahirin, Gospodar učin nas od oni koji se čiste i koji se mnogo kaju. Generalno znači ne postoji u islamu druge dove koji se uče u toku abdesta. Ono što kod nas postoji abdesne dove to nema nikakvo utemeljenje u sunetu Božih poslanika i na taj način se može mnogo otežati ljudima, početnicima u vjeri, kada čovjek želi tek da počne prakticirati vjeru i čovjek mu kaže dobro da bi klanjao namaz moraš abdestiti, a da bi abdestio moraš naučiti desetak nekih dova i to sve na arapskom jeziku. To je veliko, veliko opterećenje, a svakako znači ne bi to možda bio problem da je to izrekao Allah poslanik ali se letu selam, već je to uvedena stvar koja može mnogo, mnogo opteretiti insana onim što nema potrebe. Pa znači kada je u pitanju abdest, na početku se samo kaže Bismillah i na kraju se kaže Ešhedu en la ilaha Allah wa ešhedu enne Muhammeden abdullahi wa rasuluh ili kažemo Ešhedu en la ilaha illallah wahdehu la šerike leh wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh i ko hoće još da doda Allahumme ja'alna mine tawabine wa ja'alna mine mutatahirin. To je ono što je preneseno od Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. E, za kraj e, ovog prvog inšala časa, e, za šta sve nam je obavezno da imamo abdest? Prvenstveno, braću moje draga i sestre, abdest je prvenstveno propisan da bi čovjek mogao stupiti u namaz. I to je znači najveća stvar zbog koje je propisan abdest, a to je da čovjek može klanjati namaz. I mnogo je argumenata, rekli smo da Allah poslanik ali salatu selam kaže La yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Neće Allah primiti namaz nekom je od vas ko nema abdesta sve dok ne abdesti. Pa je znači osnova da je abdest propisan da bi se, da bi se klanjao namaz. E, postoji nekoliko stvari u pogledu koji islamski učenjaci imaju jaka razilaženja da li još za nešto je abdest uvjet ispravnosti. Prva stvar jeste tavaf oko kjabi. Tavaf oko kjabi, određen broj činjaka kaže da čovjek kada tavafi oko kjabi mora imati abdest. Što znači, ako ne bi imao abdest, njegov tavaf ne bi bio ispravan. Tačno je, inšala, bizna da ne postoji jasan argument koji nas obavezuje da imamo tava, u tavafu abdest. Zašto ovo govorimo? Iz razloga što primjera radi da se desi čovjek tavafi oko kjabi i u datu momentu izgubi abdest. Pusti vjetar čovjek i izgubi abdest. Da li mora napustiti tavaf ili ne? Mi možemo, ako reknemo da nije obaveza da čovjek ima abdest, reći ćemo njemu završi tavaf, nakon toga otiđi negdje u haremu učešak, abdesti lagano i klanjaju ona dva rekiata. Allah najbolje zna, ne postoji vjerodostojan i jasan argument koji ukazuje da u tavafu moramo imati abdest. Svakako da je lijepo da imamo, jer je tavaf i padet i poslije tavafa ćemo klanjati dva rekiata. Pa je lijepo da imamo, abdestu tavafu, ali govorimo o tome da li je obaveza, kao što je obaveza u namazu, nama se nikada ne može klanjati bez abdesta. Pa je tačno, inša da e, za tavaf nije obaveza da imamo abdest. Isto tako, e, kada je u pitanju učenja Kur'ana, imamo dvije stvari, e, volio bi inšala da ih pažljivo saslušamo, znam da će se možda neki malo iznenaditi, kada je u pitanju učenja Kur'ana imamo dva pitanja. Imamo pitanje da učimo Kur'an ovako, bez dodirivanja mushafa. Da čovjek sjedi i uči Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Može li čovjek učiti Kur'an bez abdesta? Može. I nema nikakve smetnje da uči samo Kur'an bez abdesta. Ako ima abdest, inša Allah, Ali da čovjek sjedi u autobusu, u autu i uči na pamet Kur'an bez abdesta, znači on nije griješan. Ostaje pitanje da li čovjek može dodirnuti mushaf, Zamislimo da je ovo musaf. Da li čovjek može doticati musaf bez abdesta? Četiri pravne škole, četiri mezeba su smatrali da čovjek ne smije dotakjeti musaf bez abdesta i čovjek bi musliman se trebao da, tru, da se maksimalno trudi da tako i bude. Ali ako pogledamo argumente, ako pogledamo argumente učenjaka e, koji su smatrali da je za učenje Kur'ana, odnosno dodirivanje mushafa, obaveza da imamo abdest, vidjet ćemo da postoje učenjaci koji su prigovorili na svi njihove argumente. Tako da sam ja stava da čovjek ako može da ima abdest prilikom učenja Kur'ana i dodirivanja mushafa, bolje je ali to nije obaveza. Tako da čovjek primjer radi možda vozi se negdje u autobusu, vozi se u avionu, nema abdesti, ne može abdestiti, a ima mushaf kod sebe i ne zna mogo Kur'ana na pamet, ja bi mu kazao da mu je dopušteno da dodiruje mushaf i da uči Kur'an iz mushafa. Ako čovjek može da ima abdest, svakako da je bolji, jer ipak stav četiri pravne škole je znači velika stvar. Isto tako i time ako Bog da i, i privodimo kraju ovaj prvi čas, a, u pitanju su žene u periodu mjesečnici. Pa smo, ista je stvar, znači u periodu mjesečnici žena može da uči Kur'an bez dodirivanja mushafa. Pogotovo žene koje, žene koje idu u škole Kur'ana pa imaju obavezu da e, nešto ponove, da nauči nešto. E, žena u hajzu se razlikuje od čovjeka i žene koji su džunup. Čovjek i žena kada su u džunup stanju, kada god hoće mogu se okupati i mogu početi učiti Kur'an. Žena u hajzu ima nešto što nije do nje. Dobila je hajz, to je znači nešto što je Allah Đerašanu propisao ženi, znači bez njenog, ajde kažemo, bez njenog htjenja. Pa kažu islamski učenjaci, žena kada je u periodu hajza, ona ima sedam dana, znači ne može da uči Kur'an. Pa je ispravno, inšala bi iznila mišljenje da žena kada je u hajzu može učiti Kur'an na pamet. Kao što smo malo prije spomenuli da se može Kur'an učiti bez abdesta, Ostaje pitanje da li žena u hajzu može doticati, može doticati mushaf. Bolje je, bolje je da žena ne dotiče mushaf. Ako želi već da dodiruje mushaf, onda imamo e, situaciju da naše sestre nosi rukavice, da znači direktno ono ne dodiruje, ne mushaf, osim znači putem nošenja rukavica. To je u pogledu žena koje su mjesečnici. Znači žena koja je u mjesečnici i želi da uči Kur'an, može učiti Kur'an bez dodirivanja mushafa Može učiti negdje sa kompjutera, može učiti negdje sa mobitela, ali ako hoće da dodiruje musaf, onda bi trebala da nosi rukavice, da direktno ne dodiruje musaf u toj situaciji. Isto tako, pohvalno i lijepo je, pohvalno i lijepo je prije spavanja da čovjek uzme abdest, pohvalno i lijepo, pohvalno i lijepo da čovjek prije, rekli smo jedna jedina stvar gdje je obaveza imati abdest, jeste namaz. Pohvalno i lijepo je prije spavanja da čovjek uzme abdest, E, kada je čovjek u džunup stanju, čovjek u džunup stanju, ako hoće da jedi, ako hoće da pije, ako hoće da spava i ako hoće ponovo da ima intimni kontakt sa suprugom, lijepo je da uzme abdest. U ove četiri situacije, znači čovjek u džunup, čovjek je džunup, želi da jede ili da pije ili da legne spavati, nije se još okupao ili želi ponovno da ima intimni kontakt sa suprugom, pohvalno i lijepo je da ponovo uzme abdest, ali ne obaveza i na kraju lijepo je abdestiti, o tome ćemo poslije govoriti, prije uzimanja gusula čovjek koji želi da se znači okupa, lijepo je prije toga da uzme abdest. Ovo su situacije kada je lijepo uzeti abdest. Imamo jednu situaciju kada je obaveza uzeti abdest, a to je za namaz. Rekli smo za učenje Kur'ana, možemo imati abdest, da učimo Kur'an, ako i nemamo nije problem, isto žena u hajzu može učiti Kur'an bez abdesta, dok ako želimo doticati mushaf, četiri pravne škole su kazale da se ne smije doticati mushaf osim pod abdestom, E, znači znajući ovu tematiku dobro, dobro iščitano, e, smatram da ne postoji jasan argument koji obavezuje da moramo imati abdest kada dodirujemo musaf, ali zbog stava četiri pravne škole bolje je da uvijek imamo abdest, ali ako učimo i bez abdesta i dodirujemo musaf, inša nismo griješni. Lijepo je, lijepo je da se abdesti E, prilikom odlaska na spavanje. Lijepo je da čovjek koji je u džunup stanju prije jela i pića i spavanja i ponovno kontakta intimnu sa suprugom da ponovo uzme abdest i na kraju lijepo je, lijepo je imati, e, uzeti abdest prije prije kupanja. U svakom slučaju, braću moja dragi cijeni sestre, mi ćemo sada napraviti jednu kraću pauzu, desetak minuta. Nakon toga e, nadamo se da ćete ostati s nama i na drugom času. Ponavljamo ono staro naše pravilo koje smo spomenuli. E, duboko se nadamo da e, braća i sestre koji želi da uđu u, u onaj proces izvlačenja nagrada za umru, da ostavi neki like ili ostavi neki komentar čisto zbog elektronskog sistema koji nam je potreban da zapamti da je neko bio na predavanju, ali se duboko nadamo da će ljudi, neće to ako Bog da zloupotrebljavati, pa da neće samo stavljati lajkove, a da to nisu ni preslušali. Subhaneke Allahumma bihamdike, šedun la ilaha ilan stakviruke, ve tubu ilik.